Iskaichunka tawayoh kaj capítulo. Templo kanang manta. Templo manta lloxeruspa Jesús kuna disipulunkuna asuykuspa chay templupa sumaqllaña perhankunata Javacherjaku Chayme Jesús Nerja Kaykunatachu Javachkankichik ni nikichik. Manam rumipas perjasqaqa liwmi tuñuchisqa kanqa, nispa. Jesús kutimunanpaq tukuy ima manta. Olivos mujupiña Jesús tiachkaptinmi, disipulunkuna sapampi tapuykurqaku. Niku aykuya, haykapitaq kaynisqaykikunaqa kanqa, imaynataq yachasaqku kutimunaykimantaqa, hinaspa kaypacha puchukananmantaqa, nispa. Jesus Jesusñataq nirqa. Allintaq hawakuychik, yanhataq pipas pantachison Achkaqmi hamunqaku ñuqapa sutiypi, ñuqam kani Cristo nispa. Chaynata rimaspankum achka runakunata Hamkunam uyarinkichik girrakunamanta hinaspa girrakuna kananmanta. Aswanga ama manchakunkichikchu. Chaykunaqa susirikunqam Ichaja tiempo manam tokon jaracho. Huk nación mi pilianga huk lao nación Chainata huk gobierno pas huk lao gobiernoan. Kanja mucho ikuna chainata kaipi chaipi terremoto kunapas. Liuka ikunaja ñakari ikunapa jallari yangrajmi. Inaptinmi pa entregas ha kaspa para kankichik. kuna llaparunakuna kichik. Chaytiempopiqa achka runakunam iñiyninkumanta pinqakunqaku hinaspa chiqninakuspa traicionanakunqaku. Achkallañam rikurimunqa Diosmanta willakuq tukuqkuna, hinaspam pantachinqaku achkaqta. Tukuy mana allin ruraqkuna llumpayta miraruptinmi, achkaqpa kuyakuyninpas chiriyarunqa. Ichaqa kay pachapa tukupayninkaman ñuqapi takyaqtam Dios Hasalbanja. Dios pamunaitxakusqan manta kay alguien noticia mullakusqa kanja enterullan y pachapi. Chainapi ya nación pirunakuna yachananpaq. Chayñam tiempo... tiempoja tukunja. Dios manta willakuq Daniel por pormachiq millakuypaq manta. Pipas kay leija entiendichum. Templopi taricus... chica. Judialawpi kunaja urhukunaman ya aygichunku. Wasipa hawampi kajpas amañaya uraykamuchunchu imanpas jorjo. Chakrapi kajpas amañaya pachan ujareja kutichunchu. Imaynaraj kanjaku chay punchawkunapi wiksayoq utaq ñuñuq wawayoq warmikunaqa. Diostaya mañakuychik ayginaykichik punchawqa ama para tiempopi nitaq samana punchawpi kanampaq. Chay punchawkunaqa llumpallumpay ñakariy punchawkunam kanja. Manam chaynaqa Dios kay pachata unanchasqanmantapunipas kunankama karqachu. Manataqmi chaynaqa kanqachu qipa punchawkunapipas. Sichum Dios mana aslluyachinmanchu chay punchawkunata hinaptinqa, manachpipas librakunmanchu wañuymanta. Aswanqa akllashqakunaraykum aslluyachinqa chay punchawkunata. Sichonpipas nisunkichik, hawaichik, kaypim kachkan Kristo, otaq wakpim kachkan Kristo nispa. Hinaptinqa aman paykunata krinkichikchu. Rikurimunqam Kristo tukuj runakuna, hinaspa Diosmanta willakuj tukujkuna, llapa runakunata ingañanampaq. Admirakuypaq milagrokunatapas rurasparaqmi, Diospa aklasqan runakunatapas ingañaypi rinjako. Hamkunamanqanichkaykichisq manaraq kaykuna pasakuchkaptinmi. Purumpim kachkasqani suptikichikqa amam lluqsinkichikchu qhawaq. Otaq kaypim wakpim kachkan niptinkuqa amam krinkichikchu. Imaynam llipyay kancharin intipa jespimunang lawmanta, intipa siqaykunan laukama, chayna Dios manta hamuq Maipim Maypim ayapa kasqanpim Jesucristo pa imainam imaynam manta. Chay punchawkunapi ñakari pasaruptillanmi inti tutayarunqa. Killapas manañam achkinqachu. Lucerokunam wichirimunqa. kunapi tukuy ima kajkunapas katkatatanqam. Inaptinmi Diosmanta hamuq runapas señalli puyupi rikuriykamunqa. Chaymi kay pachapi llapa kastakuna haparkachaspa wakanjaku. Hinaspam rikuwanjaku puyupit tukuy atiyniwan hinaspa kanchariniwan hamuchkaqta. Angelniykunatam kamachisaq, trumpitata nisyuta tukastin, akllasqaykunata lliwna siyunkunamanta, hinaspa tukuy hinastinmanta huñumunankupaq. Igo sachawan rikchanachisqaytaya yachaychik. Kalimankuna llullulláraq kaspa iklimuptinmi, yachankichik puquy hichpamusqanta. Chaynaqa llapa nisqaykuna susidikuptinmi yachankichik, tukupay tiempoqa hichpallaña kasqanta. Chihaptapunim nikichik, tukuy kaykunaqa compliconqa, manaraqpas kay miray runakuna chinkachkaptinmi. Cielopi kajkunapas chaynataq kay pachapas chinkanjam. Nisqaykuna michaham mana chinkanhachu. Ichaqa manam pipas achancho ima mi, o ima imay oram pachapi ángel kunapas manam chancho mi Dios asuan jata italiaimi. Imainam Imaynam nuaypa tiempumpi sucedikorqa, chaynam sucedikonqa Diosmanta hamo joruna kotimoptipas. Chay manarach sin sinchi para runakuna mikorjako. Upiarjaco, Casaracorjaco, Inaspa noé, yai y kama. Mana musiakorjacucho sin chipara chayamuspan llapallanta chinkarachinankama. Chaynam kanja Diosmanta hamojruna kutimoptipas. Chay tiempupim kuna kachkanja chakrapi. apas jakanja, kanja, hukninñatajmi sajesja jakanja, Iskay warmikunam huk marailapi kutakuchkanqaku hukninmi apasqa kanqa hukninñataqmi saqisqa kanqa qawan qawanllaya kaichi. manam yachankichikchu ima punchawmi señorninchik kutimunaytaqa akaita. yakayta sichum wasiyuq yachanman imay hora suwa hamunanta hinaspaqa manach manchu chaynapi wasin mana suwasqa kananpaq chaynaqa qamkunapas listullaya kaychik Dios manta hamogronaja kutiramusaj, mana piensas jaikichik oram. serviente mantawan, mana allin manta. Hamkonaja allin yuainiyoj confianza sirviente hinayakaichik. Paitam wasimpi ninchurarja serviente masinkunata, imam orapi mikuchinampa. Ancha kusis Sichon patrón nin kutimuspa chayna rurachkaqta chihapta Chihaptapunim nikichi. Patrón y churaykunqa kunapinya nana ninkunapiña pahmi. Y chaga mana alin servienti kaspa ninman. Patrón una unamunjaraqmi. Nispa. Hinaspañataq serviente masinkunata kakunawan mi sinkakunawan mikuspa upiakunman. Chayna runapaqa patronninmi kutiramunqa mana suyasqan punchawpi. Inaspam mana yachasqan urapi. Inaspam sinchita kastiganqa iskay uyakunatawan kuskata. Chaypiqa kanqa llumpay waqayllañam, hinaspa kiru kirichichichillañam.